Joo, annahan likkaan. Joko? Joo. Likkaan likarako, likkaan likarako, akkaan karvanen pillun suu. Ja likkaan likarako, likkaan likarako, akkaan karvanen pillun suu. Ei mua ilauta mikään muu, eikä mikään muu, eikä mikään muu. Ei mua ilauta mikään muu, kun se akkaan karvanen pillun suu. Tänne rittaa, hanitani rittaa, hanitani rallaa, hanitani rillaa, rillaa. <laughs> Hyvä on.